Una sa lahat ay gusto kong bumati ng isang napakagandang hapon sa inyong lahat. Lalo na nga sa mga tagapakinig ng suki ng inyong number one program. Ako nga pala si Rhea de los Reyes. Totoo kong pangalan at kasalukuyang nakatira dito sa Mekawayan, Bulacan. Kasama ko ang aking mga magulang at kapatid. 20 ah, years old pa lang ako at kasalukuyan ako nag-aaral ng kolehiyo sa kursong IT. Siya nga pala po, Poya Tasmin, sumulat ako sa inyo dahil na rin sa pag-udyok sa akin ng ilang kaibigan. Yun nga lang, hindi ko sigurado kung mapipili niyong i-ere ang kwento ko sa regular day dahil aaminin kong kakaiba at nakakatakot ang karanasang ibabahagi ko sa inyo. Popoy at Hasmin, lima kaming magkakapatid at pangatlo ako sa matanda. Ang pinakamatanda sa amin ay uh, si Kuya Matt. Isa siyang special child at sa aming lima, masasabi kong mas buhos ang atensyon ng mga magulang ko sa kuya namin. At dahil doon, aaminin ko medyo nakaramdam ako ng kaunting selos. Kaya kahit kailan ay hindi naging maganda ang pakikitungo ko sa aking kuya. Sama tayo sa loob. Wow! Ang, Ang ganda, ganda ng bahay! ano, mga anak, nagustuhan niyo bang bagong bahay natin? Opo, oh, Mommy! Ikaw, Tom, okay ba sa'yo to? Ah, uh, okay naman po. Maganda po, tsaka maaliwalas. Mas maganda po to di Hama kaysa dun sa dati nating bahay. Oreya, oh, hindi ba kayo papasok ng kuya mat mo sa loob? Opo, papasok na po. Heya, Rhea, ganda oh. Maganda ka dyan. Lahat naman yata sa'yo maganda. Oh, Rhea, anong problema? Hindi mo ba gusto yung bagong bahay natin? Pwede na po. Talagang pwede na. Eh, ano pa ba ang hanapin mo? Mas malaki man tong bahay kumpara sa dati nating tinitiran. Eh, pero tingnan niyo naman pa oh, ang dumi-dumi ng bahay. At saka, sa tingin ko po, marami pa po kayong aayusin dito. Ay naku, huwag ka na magreklamo dyan. Talagang madumi ang bahay kasi ngayon pa lang tayo lumipat. Alam mo, tingin ko ah, gaganda rin tong bahay natin kung malilinis to ng maayos. Eh, sana nga lang, tumulong ka sa paglilinis at hindi yung magpapalusot kang hinihika ka sa alikabok para hindi ka mautusan. Eh, ay naku, Kuya Tom. Hinihika nga ako sa maalikabok na lugar. Rhea, kahit kailan, ang arte-arte mo talaga. So, sige, sige, Rhea. Dahil sa sensitive yung ilong mo, eh, kami na lang ang maglilinis. Pero dahil sa magiging abala kami lahat sa paglilinis, eh, ikaw ang inaasahan namin na mag-alaga dyan sa kuya mat mo. What? Ako? No way! Rhea naman, yan lang naman ang pinapakiusap namin ng tatay mo sa'yo. Ang kuya Tom mo. Tutulong siya sa tatay mo para maglinis at mag-ayos ng bahay. Kaya wala na siyang panahon para mag-alaga sa kuya mat mo. Sina Tolets at Daisy naman eh, mga bata pa. Hindi pa nila kayang alagaan ng kuya mo. Rhea, ikaw lang ang maaasahan namin. Pakiusap naman oh. Okay. E ano pa nga po bang magagawa ko? Rhea, Rhea, Huwag ka alala, di ako lilikot. Good boy ako. Siguraduhin mo lang kasi kung hindi. Kung hindi ano, sasaktan mo kapatid mo, ha? Rhea, ano ba pinagmamalaki mo, ha? Nako, subukan mo lang nasaktan ng kuya mo kapag nakatalikod kami. Sinisigurado kasi malalagot ka sa akin, ha? Ay nako. tama na nga yan. Kakalipat lang natin ng bahay. Dapat good vibes tayo ngayon. Naku, nena. Pagsabihan mo yung maldita mong anak, napaka-spoiled brat. Oo na, Jimmy. Ako nang bahala kay Rhea. Ikaw naman, Rhea. Tumahimik ka na, okay? Opo, ma. Tatahimik na po ako. Yan na, Tom. Ikaw na rin, Rhea. Tulungan niyo ako magpasok ng natitira nating mga gamit sa loob. Opo, sige po, tay. Oy, sumakit sa loob. Kailangan maipasok na natin itong mga kahon para kapag dumating yung truck ng mga muebles at appliances, eh maayos na. Eh, ang bigat naman ito. Ano po bang laman nito, inay? Bakit ang bigat-bigat? Eh ano pa? At yung mga photo album natin. At saka, naglagay ako ng ilang wooden figurines natin dyan. Pala? Ilapag mo na lang dyan sa ilalim ng hagdan. Opo. Ayan, alapag ko na po. Ano yun? Teka. Kawa... Gawa pala to sa kahoy. Akala ko simento. Mukhang may ani pa yata. Ew! Ay! Oh! Bakit, anak? Ah, uh, ay, wala po, Nay. Nako, mukhang susumpungin ka na naman yata ng allergies mo. Sige, kami nang bahala dito. Dalhin mo lang ang kuyang ba't mo sa loob ng kwarto. Opo. Laro tayo. Sige, ako taya. Oh, Sino naman yung kinakausap mo dyan, ha? <laughs> Eh, mga bago kong kaibigan, eh. Ha? Sila, oh. Eh, wala naman ako nakikita. Ay, nako. Hindi ka lang abnoy, baliw ka pa. Eh, uh, ayun sila oh. Gusto nila makipaglaro sa akin ng tago-tagoan. Ay, naku, ewan ko sa'yo. Dadali na nga kita sa kwarto. Ang dilim naman ng kwarto. Ah, ganda naman ng kwarto. <laughs> ba naman yung taste mo, bulok? Teka, nabuksan nga tong bintana. Ay, kaloka! Ano ba yun? Sinusumpong na naman ako na allergy. Sa dami marapan kasi na pwedeng nipatang bahay, dito pa napili. Eh, wala na yatang mapaglagi na alikabok ng bahay na to eh. <laughs> Buti sinamahan niyo ako dito sa kwarto. Ano, dito na lang tayo maglaro? Talaga? Sino ba yung hey! kausap mo dyan, ha? Oo, alam kong abnoy ka, pero please lang naman, oh. Magpakatino ka naman kahit saglit lang. Ano ka ba, Rhea? Hindi mo ba nakikita yung mga bago kong kaibigan? Umin... Oh, Ay, naku, ulo talaga to. Nananakot pa, oh. <laughs> Sabi nila, Beng at Jad, ang sungit mo raw. Wow, ha? At may pangalan pa talaga yung mga imaginary friends mo, ha? Magklase? Ay, kaya ayaw kitang kasama, eh. Pati ako mapapaliw sa'yo. Ay, nako, dyan ka na nga. Magsama kayo ng mga imaginary friends mo. Popoy at Hasmin, bellboy lang sa isang hotel ang aking ama, kaya hindi nakapundar ng bahay ang mga magulang ko, kaya madalas nangungupahan lang kami. Pero sa dami na ng bahay na aming uh, natirahan, eh, may isa sa kanila ang nangingibabaw. Dahil pagpasok pa lang sa bahay na tinutukoy ko ay aaminin kong iba na ang nararamdaman ko. Para bang may iba pang nakatira na kung ano maliban sa amin. At sa paglipas ng mga araw, linggo at buwan ay unti-unti kong nare-realize na haunted house ang bahay na tinitirahan namin. Rhea, aalis kami ng tatay mo ngayon para dumalaw sa tita Rita mo sa Nasugbu. Iiwan na namin sa iyo ang kuya mo at sina Daisy at Tolits. Ang kuya Tomo naman, eh mamaya pa ang uwi nun galing sa trabaho. Kaya ikaw ang aasahan namin, ha? Lagaan <laughs> mo mabuti ang kuya Mat mo, ha? Huwag kang magalala at mamayang gabi, eh, nandito na kami. Anak, makakaasa ba kami na aalagaan mo mabuti mga kapatid mo? <laughs> Opo, Nay. Tay. Ah, sige, anak. Aalis na kami. Sige po, mag-iingat po kayo. Ah. Hoy, ikaw! Huwag kang gagawa ng hindi ko hmm. magugustuhan kung hindi mananagot ka sa akin, ha? Alam mo kung hindi lang kita kapatid, inublob na kita si Inodoro, nakakaasar ka talaga eh. Rhea, may sinasabi ka? <sighs> Ang sabi ko, kung di lang kita kapatid, matagal na kitang nilublob sa Inodoro. <clears throat> Visit? Bakit mo ako pinadukan? Dapat lang sa'yo yan. <clears throat> Ay, naku. May nakalimutan na naman siguro si na inay, kaya kumakatok. Mm. Walang tao? Mm. Nang yan naman, may nanluloko pa. Ay! Malakas mm. ang Rhea. Oh my God! Uh, Kuya Matt, uh, nakakatayo ka na? Uh, teka, paano ka nakatayo? Uh, uh, matagal na ako nakakatayo. Uh, uh, tunulungan kasi ako ni Seryo. Uh, Seryo? Sino Seryo? Yung, yung doktor na nakatira dun sa ilalim ng hagdan. Ano? ano bang pinagsasabi mo dyan, ha? <laughs> alam mo, ab- alam mo, abnoy ka talaga. Pinapatawa mo ako palagi. <laughs> Rhea, punta lang akong banyo. Ihi ako. Ha? Eh, teka, samahan na kita. Huwag na, Rhea. Kaya ko na yon. Tsaka, tutulungan naman ako ni John. Ay, nako. Pwede bang tigilan mo na nga yung kabaliwan mo? <laughs> Sige na, Rhea. Punta na ako banyo. Bahala ka sa buhay mo. Ay, nako. Sara na nga tong pinto kape? Nakakatayo na si Kuya Matt? <laughs> Alam na kaya din na inay sa kani itay? ano yun? Daisy? Tolits? Kayo ba yan? Tapos na ba kayo manood ng TV? Daisy? Tolits? Daisy? Tolits? Ay nako, kahit kailan talaga pasaway kayo. Ikaw Daisy, 13 anyos ka na pero para ka pa rin bata kung kumilos. Ah, papatay na nga tong TV. Saan naman kaya nagtatago yung dalawang yun? Daisy! Tolits! Ano ba? Huwag nga kayo manakot dyan! ay, ano yan? Daisy! Tolits! Hindi magandang biro yan, ha? ba yan? Hindi ko mabuksan yung pinto! Daisy! Pallets! Buksan na nga pinto! Ano ba? Daisy, Pallets! Ah! Kuy, Kuya Matt naman, ano ba? Dinatakot mo naman ako eh. Pasensya ka na, Rhea. Kuya, nakita mo ba si na Daisy sa kasi toilets? Hindi. teka, saan ka pupunta? Pupunta ako sala. Naghihintay na sa akin si na John. Daisy! Tolix! Nasaan na ba kayo, ah? Kaloka kayo, ah! Kayo talaga, Daisy Tolix. Sinatakot niyo ako. Ano ka ba naman, Ate Rhea? Masyado ka na namang matatakotin, eh. <laughs> Ang laki-laki mo na, ate, tapos takot ka pa rin sa multo. <laughs> eh, teka. Saan kayo nagtago, ha? Sa kwarto nila ite sa kaninay. Eh. Ha? Akala kasi namin pupunta ka doon. <laughs> Alam mo na, para mangupit. Hmm, loko-loko ka talaga, Tolits, ha? Pero next time, hindi na ulitin pa yon okay? Ang nga pala, nakakalakad na pala si Kuya Matt. Alam niyo na ba yon? We, di nga ate. Oo, totoo. Nakakalakad na si Kuya Matt. Pumunta siya sa banyo ng mag-isa kanina, tapos nakita ko siya nakatayo dito. Isang malaking Himalaya na, Tireya. Halika na nga, puntahan na natin si Kuya Matt. Sige, Ate Daisy. Halika na, Tolit. Hali. <laughs> Ay, naku. Ano pa naman tong bahay na to? Ano naman tong bahay na nalipatan namin? Ang weird na mga nangyayari. Popoy at Hasmin sa puntong iyon, alam kong may multo talaga sa bahay. Nung una ay simpleng pagpaparamdam lang ang ginagawa ng mga multo. Pero sa paglipas ng mga panahon ay palala ng palala ang mga eksena at hindi ko akalain na ang mga napapanood ko sa mga horror movies ay pwede rin palang mangyari sa totoong buhay. Hello? Nay? Bakit po? Ah, ganun po ba? Eh, kailan po iuwi niyo ni Itay? Ah, sige po. Eh, hindi po, wag po kayong mag-alala at kami na po ang bahala ni Rhea dito sa bahay. Opo. Okay naman po si Kuya Matt. Opo, naaalagaan naman po namin siya na mabuti. Eh nako, Nay. Huwag po kayong mag-alala. Sige po. Sige po, Nay. Bye. Anong sabi ni Inay, Kuya? Eh, bukas pa yung uwi nila galing ng nasugbo eh. Doon mo na raw sila magpapalipas ang gabi ni Itay. Hmm, ganun ba? Mm, Kaya tayong dalawa muna yung bahala dito sa bahay. <gasps> Yan ang ayaw ko eh. Alam mo, masyado ka kasing in-spoil ng mga magulang natin eh. Kaya ganyan ka katamad eh, tsaka ka irresponsable eh. Teka, <laughs> anong oras pala? Alas 6 na ng gabi. Ay, paano? Bibili ako ng pagkain natin. Sandali lang ako, ha? Hmm, sige Kuya Tom, ako na bahala dito. Hmm, lalabas na ako. Sarado mong mabuti itong pinto. Huwag kang magpapapasok na hindi natin kakilala, ha? Na, Kuya, alam ko. Sige na. Ingat, kuya. Sige. Ano yun? Daisy? Tolits, dito na nga kayo manood ng TV sa sala. Mamayang konti, maghahaponan na tayo. Ano kaya yun? Siguro may dala sa buod. Ang bilis naman yata ni Kuya Tom. Sandali! ah. Sino kaya yun? Ay! Leia! Oh, Kuya Matt, andiyan ka pala. Wala naman, ginugulat mo na lang ako palagi. <laughs> Marami po tayong bisita ngayon. Bakit di mo sila inaasikaso? Ha? Ano bang pinagsasabi mo dyan? <laughs> Baka magtampo sila sa'yo. Sige ka. Ay nako, tigilan mo nga ako. Teka, sila Daisy sa si Tolitz. Nasaan na sila? Nasa kwarto nila. Natutulog. Natutulog? Eh, alas 6 pala ng gabi ah. Ay naku, iwanan na nga kita dyan. Pupuntahan ko lang sila sa kwarto. Daisy, toilets. Uh, ah, oh my God! Uh, Kuya Matt? Uh, nasa... Ano? Natutulog silang tatlo dito sa kwarto? Eh, Sandali. Kausap ko na siya kanina sa baba. Sino yun? Ay, Diyos ko po. Sandali, Leia. Diyos ano nakita ko? Multo ba yun? Diyos ko, ano sa akin? Nakatok naman to. Daisy! Toilets! Kuya Mac! Gumising kayo! Daisy, toilets! Kuya Mac! Gumising kayo! Bakit, <laughs> Rhea? Anong problema mo, ate? Uh, bakit takot na takot ka dyan, ha? <laughs> Eh, yung multo, kamukha siya ni Kuya Matt. Kumakatok sa binto. Ha? Anong pinagsasasabi mo, ate Rhea? Teka, nagda-drugs ka ba, ha? Ah, ano ba yung ingay na yan, ate? Naantok pa ako, eh. Naantok? Eh, alas 6 pa lang, ah. Hindi pa nga tayo naghahaponan, eh. Bea, eh, kumakatukwa ka mo, baka bisita natin yun. Ah, anong bisita? Multo yon! Oh my God! May multo sa bahay na to! Ay nako ate, no, walang multo dito. Teka Daisy, anong gagawin mo? Oh, huwag mong bubuksan yung pinto! Daisy! Sige ate Daisy, buksan mo na yung pinto. Lumabas na nga tayo. Oh, eh ba naman ate? Oh, Oh, nasa yung multo dito, ha? Oh, wala namang ibang tao eh. Si Ate Rhea talaga. Ang lakas mong good time mo. Meron ka Ay nga pala, ate. Si Kuya Tom. Lumabas lang saglit para bumili ng hapunan natin. Babalik din daw siya agad. Ah, ganun ba? Mm, tara, Tolits. Doon na mm-hmm. lang tayo manood ng TV sa baba habang naghihintay kay Kuya Tom. <laughs> Ayos ka lang, Rhea. Hindi ako ayos. Lalo na kapag nakikita ko yung pagmumukha mo. Pasensya ka na sa kanila, Rhea. Eh, hindi mo kasi in- inaasikaso yung mga bisita natin. Ganito, lol, tatampo sila. Sino ba yung pinasasabi mong bisita, ha? Sila. Sino sila? Ayun o, nasa pintuan, nakatingin. Ah! Natuwa bigla na lang nagsara! Rhea, Rhea, huwag ka ah! sumigaw! Multo! Multo, ayaw ko na dito sa bahay natin! Kalma lang, Rhea. Mababait dyan. Hindi nila tayo sasaktan. Ano ano ba yung pinagsasabi mo, ha? Paano ka nakakasigurado na hindi nila tayo sasaktan? At saka, nakakita ka ng mga multo? Oo, nakikita ko sila. Mga kaibigan ko nga eh. Lumayo ka nga sa akin! Ayoko na! Aalis ako sa bahay na to! Teka, hindi ko mabuksan yung pinto! Daisy! Alex! Buksan nyo nga yung pinto! Daisy to, Kuya Matt! Huwag mo silang pilitin kung ayaw nilang buksan. Toilet station! Ate Rhea! Ate Rhea, ano ba nangyayari sa'yo? Eh, si Kuya Matt! Eh, si Kuya Matt! Sinasapian si Kuya Matt! Ate naman eh. Alam naman namin na ayaw mo kay Kuya Matt, pero wag mo naman siyang ganyanin. Hindi! Totoo yung sinasabi ko, sinasapian si Kuya Matt! Kuya Matt, ano bang nangyayari ha? Hmm. Ano bang ginagawa mo kay Ate Rhea? Wala akong ginagawa sa kanya. Promise. Na nagulat lang ako, bigla na lang siya sumigaw. Lumayo ka nga sa akin! Huwag kang lalapit sa akin, ha? Huwag kang lumapit! Ate Rhea! <laughs> Kitang-kita ng dalawang mata ko. Bigla na agdas yung mukha ni Kuya Matt kanina. Ate Daisy, dapat dalhin na natin si Ate Rhea sa doktor, no? Di bale, pagdating ni Kuya Tom, dadalhin na natin si Ate Rhea sa doktor. Popoy at Hasmin, hindi talaga ako makapaniwala sa naranasan kong yun. Para siyang panaginip na kahit na alam kong hindi. Simula noon ay hindi na ako nakatulog ng maayos sa loob ng bahay na yun. Hindi na kasi ako tinigilan ng multo na ginagaya ang anyo ni Kuya Matt. Sabi ng mga nakausap kong espiritista noon, doppelganger daw ang tawag doon. At totoo daw na nangyayari yon. At hindi lang si Kuya Matt ang ginagaya ng multo na yon dahil pati nga magulang at kapatid ko ay ginagaya din. Pero sa kabila ng lahat ay nangyayaring uh, o sa kabila ng lahat ng nangyayaring kababalaghan sa bahay namin, eh napapatanong din ako sa sarili ko. Baka may gustong ipahiwatig sa akin ng multo ng mga sikreto at nakaraan ng bahay na tinitirahan namin. Pupunta tayo sa isang paraiso kasama na sabi ng mga duwende't mga engkanto magsasayawan, hey! magkakantahan to give you comfort. Oras natin mga kapamilya, 12.49 na po ng tanghali. At ang oras, hatid sa atin yan ng Cobra Energy Drink at ng Ariel. Yan po first part ng uh, haunted na istorya ng bahay nila ate Rhea at ng kanyang pamilya. Nakakaloka, haunted house naman ngayon ang ating... Uh, Karatakutan niyo yung araw ng Friday. Anong tawag daw dun sa ano? Sa mga multo na naggumagay Doppelganger. Ng, ano? doppelganger. Doppelganger. Ah, doppel. Doppelganger. Mm. Yan yung mga gumagaya ng ah, katauhan ng isang tao. Galing. Ayan. Ano? Anyway, pero alam mo, totoo yan. Marami ako naririnig na kwento yan. Even yung mga artista, mm-hmm. ayan, may mga doppelganger uh, doppelganger experiences din sila. Ba, akala ko naman marami rin ako naririnig na kaluskos sa bahay namin. Ay, wala Nakatulad. akong narinig. <laughs> Wala akong kaluskos na narinig sa bahay kasi wala naman kaming second floor. <laughs> ah, oo, Dahil nasa puro, fourth floor. Correct. Fourth oo, ba? Fourth. Fourth oo. agad-agad. Wala nang first, second, third. <laughs> Nakahang siya. Char- nasa ano? Ano ba yung tree house? <laughs> Pag umaakit kami naka ano, yung nakapuli. Oo, oh, ayos ah. Buti naman puli ang sinabi ah, mo. Oo naman. Gan-gan namin. Par- <laughs> anyway, mga kapamilya, naku, nakakatakot naman ito. Mm. Diyos ko, maski na, naman ako kung ganyan ang bahay namin. May mga naririnig ako mga pagpaparamdam na ganyan. Diyos ko, ewan ko lang. Siguro aalis talaga ako agad. Oo, tsaka may gumagaya nga ng, ano, ng anyo ng uh, mga Correct. kasama mo sa bahay. Tama. At saka, Diyos ko, yung mga duwende-duwende nga lang. Mm. Di ba may mga naglalarong maliliit? Ah, Diyos ko po. <laughs> Bak atake agad-agad ito. Maatake ako sa puso. Eh, yung iba nga, umaalulong lang yung aso eh. Umaalulong yung hmm. aso, di ba nakakaano na, nakakakilabot. Lalo na nga kung ikaw yung tipo ng taong matatakotin o praning. Tapos ma may iwan ka sa bahay niyo mag-isa. Ay nako, ako hindi talaga ako maiiwan sa bahay namin mag-isa. As in, kailangan may kasama talaga ako. Oh, yun nga. Paano pag kasi namahan ka ng uh, ah, double hang, ano? Doppelganger. Doppelganger. Ay, ayaw mo pa ba? doon. Ayaw mo pa ba yun? Please, At least bet. may kasama. Ah, kahit Nakakausap. Kahit, kahit si Bradley na lang ang kasawa ko. <laughs> okay na yun. Charing. Anyway, ito, basahin na nga natin yung mga text reactions na ating mga kapamilya mula kay Neil Serapuso. Mm. Ganatang hali, DJ Popoy at DJ Jasmine. Grabe nakakatakot naman ang story nyo. Grabe naman si Ate Rhea. Ang sungit at maarte pa. Matatakotin din pala. Ayan sabi ni Neil eh. Yun. O ito sabi, uh, grabe nakakatakot naman ang story nyo ngayon. Guwapopoy at uh, ah, sexing mean. Napaka-misteryoso naman ni Kuya Matt. Nakaka-excite yung uh, second part. Sabi ni uh, Noel Caravana. Ayan. At uh, oh nga, parang uh, uh, misteryoso si uh, Kuya nila, no? Si Matt. Kasi parang siya lang yung nakakita. Mm. Mm-hmm. Eh, di ba usually ganun daw? Kapag, di ba may mga special children, mm. sila yung mas uh, sensitive sa mga ganyang pagpaparamdam. Oo, at naging Parang friend. sa mga bata, sa mga baby, ganun din. Diba? May imaginary friends. Oo. Mm, ba't ako, tumanda ako, mayroon no imaginary friend. Ay, sa bungo mo na talaga may problema. Hmm, <laughs> her name is Asmin. Ay, oh. Not, but not Basar, ha? Charing. <laughs> but not the Asmin Basar. Charing. Asmin Mula Basag. naman kaya Dina Bel Gonzalez hmm. Baldeo. Mm. Ayan, ang ah, nakakatakot naman ng kwento ngayon Naninindig balahibo ko kahit umaga. Yan tuloy ate Rhea, ang taray-taray mo <laughs> kasi sa mga kapatid mo. Yan tuloy, nagpaparamdam at nagpapakita. Dapat kasi nagbago ka na. Kung uh, makaabno ka naman sa kapatid. ka naman sa kapatid mm. mo, wagas eh. Grabe naman si Kuya Matt, sobrang manakot din sa kapatid niya. Yan. Eh, na- nakakainis din yun, no? Si uh, Rhea. Abnoy ang tawag sa kapatid. Hello, kapatid mo yan. O, ito, sabi ni uh, Wenwen uh, Binodjongan, uh, ganang tanghali sa inyo, Gwapo Poya Tasmin. Uh, kaloka naman yung kwento nyo ngayon. Nakakakilabot, OMG. Ang feeling na tumatayo ang balahibo ko. Ayan, di ko na kaya pag uh, sa akin yan ng nangyari. Baka himatayin na lang ako. Ako pa naman ang taong sobrang matatakutin. Baka hindi ako makatulog mamayang gabi. Malamang yan, Wenwen. Uh, uh, marami ang di makatulog dito sa storyang to ng Dear M.O.R. Anyway, mga kapamilya, mamaya sa part 2 alamin natin kung ano pa ba ang mga susunod na mangyayari sa buhay at sa bahay nila Ate Rhea. Mm. At para sa mga gusto pang lumiyam sa Dear MOR, go, go, go, mag-email kayo sa dearmor1019 at yahoo.com. Kung di naman marunong mag-email, ito po ang address namin. Pwede kang pumunta ng personal o kaya naman ipadala via snail mail ang address ABS-CBN Corporation, Sergeant Esguera Avenue, Diliman, Quezon City, care of Dear MOR. Happy happy listening muna kina ano to sina Virginia Leis, Christy Barameda, Anina Aldus and uh, Agatha. Ayan, happy listening po sa inyo ha. Maraming maraming salamat. Oras natin mga kapamilya, 12.54 na po ng tanghali at ang oras atin sa atin ng ano, Emperador Light at ng Jollibee. Kasama niyo pa rin, ako po si Baby Girl Hasmin. Ako naman si DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. Manatili kayo nakatutok dito lang yan sa MOR 101.9 My Only Radio for, life. life. Ang programang ito ay nakaka-PG, nakaka-pogi, at nakakaganda.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 Mas gugustuhin ko na lang isipin na imagination ko lang lahat kaysa naman na totoo yung mga nangyari. Pero totoo talaga na nangyari ang mga kababalaghan na yon sa bahay. At hindi pa yon natapos hanggat hindi ko nakukuha ang mensaheng gustong iparating ng multo sa akin. Rhea, Anak, kamusta na ang pakiramdam mo? Ayos na po ako, inay. Buti naman at ayos ka na. Sa susunod kasi eh, huwag na kayo magtatakutan, ha? Inay, gusto ko pong mapag-isa muna. Sige anak, basta kung may problema ka o kung mayroon kang naramdaman kakaiba, eh tawagin mo lang ako. Opo, inay. ba yan? Inay? Kayo po ba yan? Daisy? Toilets? Ay, <sighs> makabangon na nga lang. Inay? Daisy? Toilets? Uh, Kuya Matt? Tay? Teka, nasa na sila? Palabas nga. Ay! Ay, Diyos ko po! Nasaan na kaya si Nadine sa kasitulins? Si Inay, si Itay, nasaan na? Rhea! Kuya Matt! Rhea, huwag ka matakot sa akin. Lumayo ka nga sa akin, huwag kang lalapit! Uh, nandito ulit sila. Ha? Sino na naman? Sina Sergio, Bing, John, Alicia, at Demetria. Diyos ko, sino naman sila ha? hindi pala sila bisita natin, Rhea. Tayo pala ang bisita dito. Hindi kita maintindihan, Kuya Matt eh. Oh, Rhea! Matt! Mga anak! Eh, inay! Ano, Matt? Nagugutom ka na ba? Ah, apo, gutom na ako. Ikaw, Rhea. Hindi pa ako gutom. Ganun ba? Mm, tara man, pakakainin na kita. <laughs> Yehehehe! Kain na! Ano yung yun? Parang ano magkakain sa labas, ha? Masilip na. Kaya nagungutay si Itay sa labas. Ano kayang meron? Ayun na naman ang pulse ko sa ilalim ng hagdan. Ano kayang meron dito? Kumarapot na yung kahoy. Teka, parang may laman sa loob ah. Pakinggan nga. Ay, Diyos ko po! Ano kaya yun? Hindi kaya daga lang yun? Sino yan? Sandali, bubuksan na! Wala namang tao. Teka, hindi kaya... Rhea! Uy! Kuya, naman eh? Anong ginagawa mo dito? Bakit mo binubuksan ang kanyang pinto? Hindi lahat ng bumibisita sa bahay natin. Magbubuksan mo lang pinto. Ha? Ano bang ibig mo sabihin? Rhea, anak! Halika rito! Ah, ah, sandali po, inay. Kuya Matt, saglit lang. Pumunta ko na si inay. Inay. Ah, Kuya Mas? Ah, nagtimpla ako ng gatas para sa'yo. Baka gusto mo, anak. Ayos ka lang ba? Ah, ah. Nanginginig ka? Bakit, Rhea? Pero, ang ah, bilis mo naman makapunta dito, kuya. Anong mabilis? Eh, hindi naman siya umalis sa tabi ko. Kumakain siya dito. Ha? Pero inay, Nasasali si Kuya Mat nung iniwan ko siya. Imposible ang sinasabi mo. Eh, inay, nagsasabi po ako ng totoo. Nandun kanina si Kuya Mat. Kuya Mat, di ba nandun ka? Sabi mo nga sa akin, hindi lahat ng bisita pinapapasok. Inay, Kuya Mat, huwag niyo naman akong takutin, no. Oh. Please naman. Hindi ka namin tinatakot, anak. Manawala ka sa akin. Hindi umaalis sa tabi ko ang kuya mo. Ano ba nangyayari sa akin? Oh, Ate Rhea, nandito ka pala. Tolits, ihatid mo nga ang ate Rhea mo sa kwarto niya. Opo, inay. Tara na, ate Rhea. Ate Rhea, magpahinga ka na. Sige, Tolits. Salamat, ha. Pakasara na lang yung pinto. Sige, ate. naman po ako. Bea. Pinapapasok sa bahay dahil lahat ng bisita magkakaliwalaan. Anong masasabi mo? Ah? Hindi kita maintindihan. Hindi lahat ng mga kasama sa bahay magkakaliwalaan. Popoy at Hasmin. At yun na nga, inakala ng lahat na bunga lang ng depression ang nangyayari sa akin. Pero minsan napapaisip ako, bakit naman ako madedepress? Eh wala naman akong problema noon sa pamilya, sa pag-aaral at sa love life ko. Siguro sadyang napili lang ako ng multo para iparating sa buong pamilya ang kanyang mensahe. Hindi. Hindi kita pagbubuksan ng pinto. Bahala ka dyan. Akala mo natatakot ako sa'yo? Hindi. Lalabanan kita. Hindi kita uurungan. Rhea! Rhea? Ako to, Rhea. Buksan mo tong pinto. Sandali, kuya. Uh, kuya Tom. Oh, ano ba nangyayari sa'yo? Ba't, ba't takot na takot ka? Ha? Kuya, kuya, ayokong tigilan ng mga multo. O oh, eto, may dala akong pagkain sa'yo. Salamat, kuya. Mukhang matatagalan pa si na um, inay at itay dun sa ospital ha. Mataas pa rin yung lagnat ni Kuya Mat eh. Sabi ng doktor, nadali rin ng dengue. Kaya ipagdasal natin na sana makaligtas si Kuya Mat. Kuya Tong, hmm? bakit ganun? Bakit ginagamit ang multo yung mukha ni Kuya Mat? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung ano yung gusto ipaalam sa akin ng multo dito sa bahay. Eh. Talaga bang may multo o baka naman nade-depress ka lang? Kasi kami, wala naman kaming nararamdaman eh. Wala kaming nakikita. <sighs> Pero Rhea, may nadiskubre ako dito sa bahay. Uh, ano yun, kuya? Nakausap ko yung isa sa kapitbahay natin, si Aling Trining. Sabi niya, dito raw sa tinitirahan natin, may namatay. Huh? Eh, ang totoo daw, minasa ka pamilya. Dito, dito, dito mismo sa bahay. Buti na lang daw, Nahuli yung mga pumatay. Yung mga pumatay, kaano-ano nila yung mga biktima? Sabi sa akin ni Aling Trining, malapit daw na nakaibigan ng pamilya yung pumatay. Bisita nga dito sa bahay kasi birthday nung isa sa anak na may-ari. Um, Jan? Jan daw yung pangalan? Jan? May dalawang anak kasi yung dating nakatira dito. Isang babae, isang lalaki. At yung lalaki niya, si Jan. Parang special child din yata. At teka kuya, yung dating nakatira dito sa bahay, Isang doktor? Oo, ah, doktor yung padre di pamilya ah, nila. Seryo ba ang pangalan? Diyos ko. Ah, may nabasag sa kusina, kuya. Sandali, sandali, Rhea. Titignan ko. Ano ba meron sa ilan ng hagdan? Kaya... Diyos ko, ano bang gagawin ko? Sirahin mo ang pader. Sirahin mo ang pader. Ano ba talaga meron dito? Sige, sino ka man, susundin kita. Kaya, ano? Bakit? Anong nangyari? Kuya, nakita mo yung palakol ni Itay? Na, nasa kusina. Teka, anong gagawin mo sa palakol? Basta, Teka, ano ba nangyayari sa iyo, ha, Rhea? Uy, Rhea! Ano ba, huwag mo ang ulit niyang palakol dyan. Rhea! Ba, ano ba gagawin mo dyan sa Basta palakol? kuya! Oh! Ano, ba't mo sisirain yung pader sa ila... Ba't mo sirain yung pader sa ilalim ng hagdan? Dahil lang to, kaya madaling sirain to. Rhea! Rhea, huwag! Kuya, nandito yung sikreto ng bahay na to! Imposible pero, pero may nakita talaga ako eh. Kamay? Naaagnas na kamay. Nakita ko rin yun, kuya. Sandali na lalapit Hindi, hindi, wag, wag, Rhea. Hindi, kuya. Pwede mo yun sa loob. Sandali. Uh, kuya, halika, dali. Tingnan mo to. A- anong meron sa loob? Diyos ko, ano yan? Apat na maliliit na face. Kasabihin mo, yan yung pinaglalagyan ng mga abo nung namatay. Apat? Iibig sabihin, dito na nakalibing yung buong pamilya. S sandali, sandali. Mayroon pa sa loob eh. Kuya, salamin. Salamin. Eka, Rhea. Kukunin ko lahat yung nasa loob. Ito, ito. Apat na lalagyan ng abo. At saka salamin. Kuya, kuya, hindi lang pala siya salamin. Tingnan mo yung likod. Ah, may picture. Oo nga, oo nga. Teka, teka, teka. Para siyang para siyang family portrait. Pero sandali, teka, teka, teka. Ba- bakit lima sila sa picture? Pa- patingin nga, kuya. Ito, ito. Sandali, kuya. Yung bata sa dulo, parang si... Si Itay. Ha? Si Itay nung bata pa siya. Pa- paano ka nakasiguro si Itay to? Noong nagbakasyon ako kina Lola Oring, pinakita sa akin ni Lola yung mga litrato ni Itay nung bata pa siya. Kuya, maniwala ka sa akin si Itay yung nasa picture. Pero paano napunta si Itay dito sa lima? litrato? Kuya Tom! Kuya Tom! Ano nangyari to? Yung mga pinto! Buksan na! Patay si yung ilaw at saka... At saka... Kuya Si Kuya Matt! Nakatayo na pati wala sa ilaw! Kanini ka, Rhea! Huwag ka titigil! Hindi siya si Kuya Matt! Multo yan, Rhea! Multo yan! Ginagaya lang niya yung kapatid natin! Ginagaya lang niya! Nakakawala! Masa tayo dito! Okay, Tara! Tara, tara! Hindi na namin sila pinapapasa! hindi tatapis ang pagkakatiwalaan at pinagpilihan ng mga kasama mo sa bahay ay pwede mapagkatiwalaan, mapagkatiwalaan, mapagkatiwalaan. Popoy at Asming, hindi ko alam kung maniniwala kayo pero yun ang eksena at sa wakas, hindi lang ako ang pinagpakitaan ng multo dahil maging ang kuya Tom ko ay nasaksihan yon. Pagkatapos noon ay umalingaw-ngaw sa isipan ko ang mga sinabi ng multo at ang sikretong natuklasan ng kuya Tom ko. Kaya na magkaroon ng pagkakataon. Kinausap namin ang aming ama tungkol sa nakaraan ng bahay. Tay, pwede po ba namin kayo makausap ni Rhea? Bakit mga anak? Ah, itay. Ano po to? Ha? Sandali, sa saan niyo nakuha to? Doon po sa ilalim ng hagdan. Itay, kano-ano niyo po ba yung dati nakatira dito sa bahay? Ha? Itay, alam ko pong kilala niyo yung dati may-ari ng bahay na to. Obvious po nakilala niyo sila kasi kasama kayo sa litrato na to, oh. Di ba kayo yung batang katabi ng matandang lalaki dito sa picture? Oo. Ako nga to. Tayo minasakir ang buong pamilya ng may-ari ng bahay na to ilang dekada nang nakakalipas. At dito po mismo sila pinatay sa loob ng bahay. Kaya naman pala halos sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, eh puro paramdam at pakita sa akin yung mga multo dito. Tayo, sino ba sila? Sino ba sila sa buhay nyo? Oh. Lea. Sila yung... Sila yung naging amo ko dati. Sampung taon pa lang ako noon nung ipasok ko ng mga magulang ko bilang houseboys pamilya ni Dr. Sergio de los Reyes. Pinaglingkuran ko sila kapalit ng pagpapaaral nila sa akin. Naging mabuting amo sa akin sina Dr. Sergio at ang asawa niya si Alicia. Nakasundo ko rin ang dalawang nilang anak, si Bing, at saka ang special side na si John. Tinuring nila ako bilang pabilang sa pamilya. Minahal ko na mag-asawa na parang tunay nilang anak. Pero isang gabi, isang gabi, Tay. Tay. Itay, anong nangyari nung gabing yun? Bago sila mamasakit, dumating yung tatlo kong tsuy na pinsan ng tatay ko sa bahay. Kaibigan kasi sila ni Dr. Seryo. Nagkwentuhan, Ah, pinakain pa sila ng mga amo ko. Pero bago sila umalis, tinausap ako ng mga tiyuhin ko. Sabi nila may sorpresa daw sila sa mga amo ko pagsapit ng gabi kaya inalam nila sa akin ang naman ano ang dapat nilang malaman. Wala sa mga susi ng bahay, sa mga pinagtatago ang pera at alas ng mga amo ko. Hindi ko alam noon na nagagamitin nila lahat ng impormasyong binigay ko para para pagtakawan ng mga amo ko. Ano yun? Huwag mo na lang pong pansinin yan, Tay. Wala na po yun. Ako na lang po yung titingin sa kusina. I- ituloy niyo na lang po yung kwento niyo. Um, ano po, Itay? Ano nangyari nung gabing minasa ng pamilya ni Dr. Serio? Lea, hindi ko makakalimutan ang gabi niya. Natutulog na noon ang mga amo ko nung dumating ang tatlong tsuwi ko. Pinagbuksan ko sila ng pinto at pinapasok sa loob ng bahay. At At ano pa po? At yun ang mga nangyari. Wala akong nagawa nung ninakawan na ng mga tsuhin ko sa Dr. Sergio. Nanlaban ng mga amo ko kaya, kaya walang awa sila pinagpapatay. Humingi pa ng tulong sa akin si Dr. Sherry pero, pero natakot ako sa mga tsuhin ko kaya hindi ko sila tinulungan. At sa halip, tumakas ako palayo sa bahay. Inay. Pero yung kasalanan ko ang lahat eh. Kasalanan ko kaya napatay ang mga amo ko. Hindi ako nakinig doon sa pili ng amo kong babae na hindi lahat ng bumibisita sa bahay ay dapat pinapapasok. Hindi lahat ng bumibisita sa bahay ay dapat magpaniwalaan tulad mo. Diyos ko. Matt, anong ginagawa mo rito? Itay, hindi siya si Kuya Matt. Multo siya. Ginagaya lang niya itsura ni Kuya Matt para lang nilangin tayo. Itay. Kabaji, huwag O kaming mahal na nagibig sa ulan ng pangyayaan mo. Eh, aasin mo lang kami. Anong klasik ang tawad, Jimmy? May ano nangyayari? Diyos ko. Kung sino ka mga ipakita, huwag gamitin ang mukha ng anak ko. Ako Dr. Celia. Dr. Celia, Diyos ko. Totoo ba nung nakikita ko? Itay, hindi siya si Dr. Seryo. Matagal nang patay ang amo ninyo, di ba? Itay! Sabihin niyo sa anak ko ang gusto mong kailangan. Kaya nandito sila sa bahay Itay, ano nga ba? Bakit nga ba? A- anak, kasi... Itay, bakit? Bakit siya dinami-rami ng pwedeng tirahan? Bakit dito pa? bakit hindi mo sagutin ang tanong ng anak mo, Jim? Tay, tay, ano po ba talaga yung dahilan? <laughs> Nandito tayo kasi... Kasi... Teka, eh, itay. Bakit nga pala... Bakit nga pala kayo naghuhukay sa bakuran, ha? Ano po bang hinahanap niyo doon? Tay, anong meron at naghuhukay kayo? dahil kasi... Dahil... Rhea, kaya tayo bumalik dito sa bahay kasi hindi ako matahimik na konsensya ko. <laughs> Gusto ko humingi ng tawad sa pamilyang tumulong sa akin. Yung, yung tukol naman sa hinuhukay ko. May, may mahalagang bagay na tinago ang amo ko at hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nakukuha yun. Ano yun, Itay? Ano? Sumagot kayo! Nakasalalay doon ang katotohanan sa tunay kong pagkatao! Ah! Ah! Ah! Itay! Kaya to! Naman! Binabasag na mga pinggan! Pasara na naman yung ilaw. Sa yung ilaw, patay sila na may mga ilaw. Sige, sige. Hindi ko na kukunin pa yun. Alis na kami dito sa bahay. Tayo Pero ikaw, hindi. Ano ang ibig sabihin? Kasama ka sa samang nilabi ni Jimmy. Tay, tay, tay. Noong araw na yun, kasama ka sa namatay. Tay, tay. Please, please, sinigpan tayo sa area! Yung sinigpan! Hindi niyo pa pinasitay! Kaya hindi siya sasama sa inyo! Anak, yung sinigpan babagsak! Huwag kayo! Ah! Popoy at Hasmi naging maayos naman ang lagay ni Itay pagkatapos noon. Gumaling din si Kuya Matt sa sakit na dengue at nang okay ng lahat ay nagpa siya kaming lumipat ng bahay at heto nga napadpad kami dito sa may Bulacan. Pero marami pa rin katanungan ang hindi pa nasasagot hanggang ngayon lalo na nga ang tungkol sa tunay na pagkataon ng aming ama sa kabilang banda, sa awa naman ng Diyos ay hindi naman haunted house ang sumunod na tinirahan namin. Heto lamang ang babahagi ko sa inyo. Nasa inyo na lamang kung maniniwala kayo o hindi. Basta ang mahalaga, e eh maayos na ang pamilya namin at gagawin na lang naming aral ang mga naranasan namin. Maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Ang inyong taga-subaybay, Rhea de los Reyes ng Mikawayan, Bulacan. Oras natin mga kapamilya, 1.29 na po ng tanghali at ang oras sa ating yan ng Chowking at ng Cebuana Luwilier. Yun naman pali. Eh. Yun naman pali. Eh. O ano yun? Yun naman pala matatapos din pala yung takutan na yun eh. Correct. Nako, wala namang pananakot na hindi natatapos. Mm-mm Nakakaloka. Naman. Pero alam niyo mga kapamilya, ako naniniwala ako na sa bawat bahay talaga. Mm may something. May istorya kasi ang may bawat storya, bahay. May something ang bawat bahay. Kaya gaya nga ng mga sinasabi namin mm. before, eh, respetuhin pa rin, lalo na ngayon mga hindi nakikita. Ayan, magtabi-tabi po kung kinakailangan. Tsare. Pre, hindi lang ka hindi lang kapag ka wiwiwi. Mm-hmm. At hindi lang ang mga lalaki, pati kayong mga babae. Ha? Correct. At kaya, kaya siguro pinapabless din yung mga bahay, no? Oo naman. 'Di ba? Para ano, mawala yung mga... actually, hindi naman totally nawawala yung mga yan. Nandyan lang yan. Minsan, yung iba na nga lang, dinededma na lang, parang natutunan na lang nilang ah, mag-coexist with the elements na hindi hmm. nila nakikita. Basta ang akin lang, okay lang na nandyan sila. Basta huwag kayo magpaparamdam. Oo. Ganun lang yun. Sa akin Simple. din, basta wala lang takutan, wala lang paramdaman. Correct. Yun kayo naman yun. dyan kung bet nyo. Pero Oo. yun nga, walang gulatan. Mm, Pero totoo yun, no, Hasmina, pagka minsan may mga pinapasok ang bahay, parang may ibang, ano yun, iba yung aura mhm. nung ah, bahay, iba yung vibes. Tama. Nakakakilabot. Correct. Anyway, ay nako, basahin na nga natin ito. Ayan, mula kay Michael Antonio ng uh, Dialeco Billiard sa Santa Rosa, Laguna. Gandang hapon, Guapopoy at Sex Yasmin. Mm. Ang ganda ng kwento ngayon, sobrang nakakatakot. Hindi tuloy naglaro ang mga player namin dito at nag-focus na lang sa pakikinig ng kwento nyo. Happy Halloween at more power sa inyong programa. The best talaga kayo. Ngayon ko lang napagtanto na hindi pala dapat katakutan ng mga multo na baka may mga mensahe na gusto silang iparating sa ating mga nabubuhay. Yun, kasi pa, uh, Hasmin, paano nagkakapare-pareho rin yung uh, mga ano yung mga nagkikwento sa atin na para may gustong ipahiwatig yung mga multo, 'di ba? mm Eh baka nga mm. meron, merong kakayanan. Pwede. ba- baka gusto mo bang uh, i-try, Hasmin? Ikaw na lang. <laughs> o, oh, sige, Ikaw tapos ikaw nakaisip. Eh. ikaw mumultuin ko. <laughs> Ay, hindi. Ay, di rin naman matatakot sa yun. <laughs> baka matawa ka pa. Oo nga, comedy ka. Oh, eh. dito ka. <laughs> o oh, ito, sabi ni uh, Jennifer uh, Buaron, gandang tanghali sa'yo, Guapopoy, at uh, gandang Hasmin. Grabe, nakakakilabot ang uh, kwento. Intense. Naranasan uh, na rin po ng ate ko na makakita ng uh, doppelganger. At uh, marami din sa mga kaibigan ko nakaranas na ng ganyan. Nakakatakot talaga. Uh, nanlalamig na ang uh, buong katawan ko habang nakikinig sa inyo. Grabe, buti hindi pa ako naka-encounter ng ganyan. Though, naranasan ko na makakita ng ibang multo, lalo na nung bata pa ako hanggang nag-high school ako. Thumbs up, dear MOR! Ganda ng kwento nyo. Thank you, Jennifer. Mula naman kay Brian Garland, dapat po ipagdasal na lang po ang mga kaluluwa para matigil na ang pagpaparamdam dyan sa bahay. Mm. Oh, ito, sabi niya, J.R. Uh, Sugitan, uh, Hasmin at Guapopoy, uh, nakakatakot na story. Pwede pong uh, pampelikula. Nakakatayo ng balahibo. Kawawa naman ang mga kaluluwa na hindi mapayapa. Ayan, ang uh, lalo na yung mga amo ni Kuya. Kaya pala si Ate Rhea ang uh, pinagpaparamdaman. Pray lang ng pray. Mula naman kay Jay, Espedido, sabi niya. Grabe ang kwento, DJ Popoy. At Baby Girl Lasmin, nakakatakot ang kwento nyo. Sa may magandang uh, kwento. Hindi kami makatulog ng kawork ko. <laughs> okay, bahala ka sa buhay. Sana di ka nakinig, di ba? <laughs> Charing. Ano para matulog. Mm, basta wag niyong intindihin yung uh, kwento ngayon. Mamaya saka, nyo na in, uh, mamaya nyo na imaginein pagkagabi. Correct, at, mag-isa kayo. isa-isa na nag-alisan yung mga kasama nyo sa bahay Tama. at uuwi sa mga probinsya. Pero alam nyo nga, mga kapamilya, ito na nga yung sinasabi namin. Huwag nyong katakutan ng multo, mas nakakatakot yung mga tao, di ba? Yeah. Hindi yung mga doppelganger, kundi ang mga gang. Mga gangster. <laughs> Mga gang. Yun ang nakakatakot. Kaya huwag kayo masyadong magtatakot sa mga multong yan kasi they have no power to harm us. Mm. Mas nakakatakot ang mga utawchi. Mm. Ah, yun, yung takot lang, yung takot lang. Correct. At ang takot nasa isip lang yan, mga kapamilya. Ha? Talaga? Pag kayo'y natatakot, mag-isip kayo ng nakakatawa, ganon. Kaya pag kayo natakata- natatakot, isipin yung mga utang ninyo, Mm-mm. yung mga dapat nyong bayaran. Ay, nakakatakot din yun eh naka iba at least ibang takot 'yun, 'di ba? Mm. Ibang takot 'yun kasi yung takot na may multo sa paligid. Ay nako, ang hirap kasi sa Yasmin, ang dali-dali sa sabihin ng ganyan. Yan ba yung binubulong sa ng katabi mo? Hindi mo uh, pa ah. pinapakilala kanina pa siya nandiyan. Ayun siya oh, sa harapan. <laughs> Nasa tabi mo. Eh naka Oh, nandiyan lang siya, hayaan mo siya. Yung naka-brown. Kulay kiyowa yung suot. Oo. <laughs> tao, itago natin siya sa pangalang ano, um, uh, Jet. Casper. Casper. The unfriendly ghost. <laughs> Charing. I-unfriend na ghost. Ah, mm. At syempre nga mga kapamilya, nako thank you so much Ate Rhea for sharing your nakakatakot na storya. At syempre, sa mga gusto pang mag-share, mag-email lang po kayo sa dearmor1019 at yahoo.com. Iyon. O kaya naman, eh, ipadalangin yung mga liham o kaya dali ng personal dito sa aming stasyon. Ang address, ABS-CBN Corporation, Sergeant Esguera Avenue, Diliman, Quezon City, care of Dear MOR. Kaya naman, kaya naman, ano ka na nga? 1.39, yan ang oras natin mga kapamilya. Ang oras natin sa atin yan ng Shopwise at ng Nescafe 3-in-1. Nakasama niyo pa rin, ako po si Baby Girl Hasmin. At ako naman si DJP, DJ Popoy. That's my Guapopoy. Manatili kayo nakatutok dito lang yan sa MOR. 101.9. My only radio for, for life. life. for, for life. life.